Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa aming lapag Mga pasal akin sa mundo Napapagod ang puso Anak ko usok akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may labab Mga pasakit sa mundo Napapagod ang puso Anak ko usok akong bahala sa'yo Oh Pagod ka na ba? At sawa ka ng masaktan Sagad na sagad, halika't sindihan ko na yan Manood tayo hanggang umaga ng pelikula na gusto Umihigpit bigla ang pagkapit mo Paglilitaw mamulto Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Ang paghinga mo dito sa aking kama yan ang sinasabi ko Di na tinapos at ayaw na niyang manood Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa may lapat Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko uso ka kung madaling kita Sa may labahan Mga pasakit sa mundo ng pagbago ng puso Alam ko usok akong bahala sa'yo Panahon ay malapit sa nakasalin sa baso Lamig na para sa'yo hindi na bago Ginawa mo lahat kapalit manigin ay gago Kanya halika na sumama ka sa alapaap Kalimutan ang pait sa mga nalasahan Palapit na palapit hanggang sa makatabi na natin ang mga tala doon sa kalawakan Na mahawakan mo na kumapit ka lang Ilipas ang araw at buwan na tayong dalawa na lang Huwag kang kabahan kasi mga sikreto lang natin na makakaalam Sa mga nakaw na sandali at paano ginawa malaya kahit Meron tinatago Maliba na nakangiti pa tayo Di sanay ikaw ang katabi pagbangon Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasabit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Kwentuhan natin at ang makasama ko Yan ang sinasabi mo Dito ka lang Pwede bang wag ka nang lumayo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita palabag Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko usok akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may labag Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko usok akong bahala sa'yo